նախորվա նորությունների մասին համառոտ։ Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 45 անգամ։ Արցախի ազգային ժողովը հաստատել է 2017 թվականի ԼՂՀ պետական բյուջեն։ ԼՂՀ վարչապետը հանդիպել է ծխախոտագործությամբ զբաղվող հողօգտագործողների հետ։ Այսօր էներգետիկների մասնագիտական օրն է։ Հայաստանի 2016 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել Հենրիխ Մխիթարյանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Դեկտեմբերի 21-ի լույս 22-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են գրանցվել Մարտունու պաշտպանական ուղությամբ, որտեղ բացի ինքնաձիգերից եւ գնդացիրներից կիրառվել են նաեւ դիպուկահար հրացաններ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական զինուժն առաջնագծի ողջ երկայնքով հրադադարի ռեժիմը խախտել է մոտ 45 անգամ, հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակելով ավելի քան 800 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները առանց պատասխան գործողությունների դիմելու շարունակել են պատշաճ զգոնությամբ իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը հանդիպել է ծխախոտագործությամբ զբաղվող հողօգտագործողների հետ եւ քննարկել ճյուղի զարգացմանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Հանդիպմանը ներկա էին գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը, շրջվարչակազմերի ղեկավարները եւ Մասիս Տոբակո ընկերության գործադիր տնօրեն Հովանես Թադևոսյանը։ Արցախում ծխախոտագործության զարգացման նպատակով կառավարությունը որոշակի ծրագրեր է իրականացնում։ Թեպետ պետական աջակցություն ստանում են գյուղատնտեսության բոլոր ճյուղերի ձեռներեցները, այնուամենայնիվ այն ավելի շոշափելի է ծխախոտագործների համար։ Կառավարության ղեկավարն այս առանձնահատուկ մոտեցումն այսպես է բացատրում. Ծրագիրը մեր կողմից դիտվում է ռազմավարական, երկարաժամկետ, մյուս կողմից շուկայական ընդհանուր կոնյուկտուրան հաշվի առնելով տեսնում ենք ապագան ոչ միայն արտադրության, այլ իրացման, այսօր Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական տվյալները նայելով մենք տեսնում ենք ինձ ծավալի ծխախոտ արտահանվում է Հայաստանից, որը թույլ է տալիս մեզ անսահմանափակ մեր հնարավորությունից ելնելով զարգացնել։ Ինչի ենք մենք կարևորում, որտեվ աշխատատեղերի ստեղծման առումով հեշտ է, հետաքրքիր է, եկամուտի առումով ավելի բարձր է։ Միջոցառմանը նշվեց, որ նման ձևաչափով հանդիպումն առաջին հերթին հնարավորություն է տալիս քննարկել բոլոր այն խնդիրները, որոնք ի հայտ են գալիս սերմից ուսացիլից սկսած մինչև βέρքի մթերում ճանապարհին։ Հողօգտագործողներն իրենց ուզող հարցերից զատ հանդես եկան նաև առաջարկություններով, որոնք մասնավորապես վերաբերում էին տեղում սացիլների աճեցմանը, ինչպես նաև չորանոցների ու արտեզյան ջրհորների թվի ավելացմանը։ Վարչապետը գյուղնախարարությանը հանձնարարեց մի շարք տեղերում արտեզյան ջրհորներ փորել, ընդ որում նա ընդգծեց, որ պետական աջակցությունից այդ թվում հոդվածում նաև արտեզյան ջրհորներից օգտվելու հնարավորություն կտրվի միայն այն հողօգտագործողներին, ովքեր կանցնեն ռոռոկման կաթիլային համակարգին ու կհետևեն մթերող ընկերության ու գյուղնախարարության մասնագետների խորհուրդներին։ Կառավարության ղեկավարը կրկին անգամ հողօգտագործողներին հորդորեց հողը գրագետ մշակել, օգտվել համապատասխան գրականությունից ու մասնագետների խորհրդատվությունից։ Այդ նպատակով հենց հանդիպման ընթացքում գյուղնախարարության ու Մասիստո Բաքու ընկերության միջև ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն ծխախոտագործությամբ զբաղվողների համար առաջիկայում դասընթացներ կազմակերպելու մասին։ Կառավարության ղեկավարը վստահեցրեց, որ այսուհետ եւս ծխախոտագործները կստանան պետական աջակցություն, Բուսաբուծության ու բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի պարզաբանմամբ ներկայումս այդ աջակցությունը լինելու է ցրտահարված բերքի փոխհատուցման ու մթերված բերքի գնի հավելավճարների տեսքով։ Նախատեսված էր լրավճար 1 կիլոգրամի դիմաց 10 դրամ, որն էլ մոտորերս արդեն կիրականացրի։ Համապատասխան հաշվարկները արդեն կատարված են, անվանական ցուցակները պատրաստ են եւ բոլոր օգտագործողները, ովքեր պայմանագրային հարաբերություններ ունեն Մասիս տաբակո ընկերության հետ, կստանան իրենց հասանելի լրավճարը։ Բացի այդ ծրտարված բերքի դիմաց նույնպես կա որոշման նախագիծ, որը մոտորերս նույնպես կիրականացվի, 1 կիլոգրամի դիմաց կտրամադրենք 30 դրամ աջակցություն։ Կառավարության ղեկավարը խոստացավ այսուհետ եւս ուշադրության կենտրոնում պահել ծխախոտագործների խնդիրները, իսկ շրջվարչակազմերի ղեկավարներին հանձնարարեց մտածել ծխախոտի ցանկատարածություններն ընդլայնելու ուղղությամբ։ Յուլիա Վանյան այսօր Այսօր ազգային ժողովի հերթական նիստին քննարկվել է նաև 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Բելլա Լալանի ռեպորտաժը։ Ազգային ժողովն այսօր քննարկել է 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծի վերջնական տարբերակը։ Նախորդ նիստի քննարկումից հետո կառավարությունը 26 հարցեր ստացել падգամավորներից, որից 20-ը կրկնվող հարցեր էին, ասել է ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը, ով ներկայացնում էր բյուջեի նախագիծը խորհրդարանում։ Հենց կրկնվող հարցերի վերաբերյալ էլ կառավարության դիրքորոշումը չի փոխվել, մնացած 6 հարցերին գործադիրը գրավոր պատասխան է ներկայացրել, որտեղ նշված է եղել նաև հարցադրումների հիման վրա կատարված փոփոխությունները։ Մասնավորապես падգամավորները պահանջել էին 50 միլիոնով ավելացնել քաղաքապաշտպանության համար նախատեսված գումարները։ Կառավարությունը ընդառաջել եւ նախնական 50 միլիոնին ավելացրել։ Եվս 50 միլիոն եւ վերջնական տիպը 100 միլիոն։ Բյուջեում տեղ գտած փոփոխություններից հաջորդը հասարակական կարգի պաշտպանության նողված 56.5 միլիոն դրամն է, որը նախնական պայմանավորվածության համաձայն պետք է հատկացնել բարերարը։ Խոստումը չի կատարվել, կառավարությունը ստիպված է եղել իր վրա վերցնել ոստիկանության համար չնախատեսված ծախսը։ Փոփոխություն գրած հոդվածներից մեկն էլ առողջապահության ոլորտից է որպեսզի հեմոդիալիզի անցկացման համար գումարներ հատկացնել հաշվարկային ակտիվը կազմում է 39 միլիոն 506 հազար դրամ, որը նույնպես ավելացվել Հաջորդ փոփոխությունը նույնպես առողջապահության համակարգից է։ Լրացուցիչ ֆինանսներ պետք կլինեն բուժ հաստատության շենքի կառուցումը ավարտին հասցնելու համար։ Եվս 3.6 միլիոն դրամի փոփոխության առանցել անապահով խմբերի համար նախատեսված ծախսերը։ Այսպիսով բյուջեի նախնական տարբերակը կրել է 185 միլիոն 245 հազար դրամի չափով փոփոխություն։ Դա ավելացում է ծախսերին եւ բյուջեի վերջնական թիվը կազմում է 94 միլիարդ 432 միլիոն 003.2 կան 1000 դրամ։ Այս ավելացումը ավելանում է դեֆիցիտին։ Բյուջեի նախագծի հանդեպ իրենց դիրքորոշումն են հայտնել խորհրդարանի քաղաքական ուժերը։ Անդիմադիր կուսակցությունները հայտարարեցին, որ դեմ են քվեարկելու։ Մասնավորապես շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանը խոսքը սկսեց դիտողությամբ ֆինանսների նախարարի դիտարկմանը կրկնվող առաջարկությունները, նախ առաջարկությունները չեն կրկնվում, առաջարկությունները պնդում են։ Խմբակցության ղեկավարն իր խոսքում անդրադարձ կատարեց արտաքին քաղաքականության բացերին, պաշտպանության բանակին ու քաղաքաշինության նախարարությանը հատկացող միջոցների վերահսկման, Հայաստանի հետ համեմատած կրթության բնագավառին հատկացված ավելի մեծ միջոցներին ու չարթարացված արդյունքներին եւ մի շարք այլ ուղղություններում կառավարության իրականացրած քաղաքականությանը վերջում հայտարարելով նորից, որ դեմ է քվեարկելու բյուջե նախագծին։ Ժողովրդավարություն խմբակցության դիրքորոշումը բյուջե նախագծի հանդեպ ներկայացրեց խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը, նշելով, որ խմբակցության կողմից ներկայացված հարցերի մի մասը կառավարությունն ընդունել է, մյուս մասը թողել է ապագային։ Վարդգես Բաղարյանը նաև ողջունելի համարեց փաստը, որ անկախ քաղաքական հայացքներից բոլոր խմբակցությունների հարցերի մի մասը պաշտպանության ու անվտանգության մտահոգությամբ էր թելադրված։ Ելնելով նշվածից խմբակցությունը կողմ քվեարկելով բյուջեի նախագծին նաև առաջարկում է Հաջորդ տարվա առաջին կիսամյակում օրենսդիր գործադիր համատեղ քննարկում կազմակերպել մեր տնտեսության առաջնահերթությունները ռազմաքաղաքական իրավիճակի պահանջներին համապատասխանեցնելու թեմայով։ Այնուհետև պետական բյուջեի նախագծի վերաբերյալ տեսակետը ներկայացրեց Դաշնակցություն խմբակցությունը։ Խմբակցությունն համոզված է, որ 2017 թվականի բյուջեն պետք է ունենա անվտանգության եւ պաշտպանության բաղադրիչներ պարունակող ուղղություն։ Իրականությունը եւ մեր արժեվ ծառացած մարտահրավերներն ուղակի թելադրում են մեզ ունենալու պաշտպանության եւ անվտանգության բաղադրիչների ուղղվածության բյուջե։ Դաշնակցություն խմբակցությունը հուսով է, որ թե տարվա ընթացքում եւ թե ապագայում այս մտայնությունը կդառնա երիշխող եւ այն գործնական ընթացք կունենա հաջորդ տարվա պետական բյուջեն կազմելիս։ 2017 թվականի պետական բյուջե նախագծի վերաբերյալ վերջին իր դիրքորոշումը հայտնեց հայրենիք խմբակցությունը։ Խմբակցության քարտուղար Ռոմելա Դադյանը նշեց, որ երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը հայրենիք խմբակցությունը համարում է կայուն իրատեսական եւ միտված է երկրի զարգացմանը։ Եզրափակիչ խոսքով հանդես եկավ կառավարության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, որից հետո տեղի ունեցավ քվեարկություն։ Պետական բյուջեի նախագիծը ընդհանուր առմամբ արտացոլում է հանրապետության անվտանգության, քաղաքական եւ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը եւ միևնույն ժամանակ նախանշում զարգացման ծրագրերը։ Այսպիսով 27 կողմ 3 դեմ ձայներով խորհրդարանն այսօր հաստատեց 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր տեղի ունեցել հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի այս տարվա վերջին նիստը, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Օրակարգի հարցերը հերահաղորդակցության, տնտեսական մրցակցության եւ վերահսկողության լիցենզավորման մուտքերի հաշվառման բաժիններից էին։ Արցախ հեկ, Թարթար Էներգի Ինվեստ, Կոնտինենտ, Հակարի համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունները հայտեր են ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող պետական հանձնաժողով փոքր հեկերի կառուցման լիցենզիա ստանալու համար։ Ըստ հանձնաժողովի անդամ Անդրեյ Մուսայելյանի, հայտերը համապատասխանում են գործող պահանջներին մեծ տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի հյուսիսում, օգտագործելով միջնագետ եւ ավազագետ գետերի հիդրոէներգետիկ պոտենցիալը։ Կայանի գլխային հանգույցները նախատեսում է տեղակայել միջնագետի եւ ավազագետի միջին հոսանքներում 1980 նիշի վրա, իսկ կայանային հանգույցը տեղակայվի թրգի փոքր հեգերի կասկադի գլխամասային հանգույցի տեղամասում 1720-ի վրա եւ հնարավորություն կտա կայանում աշխատաշուրը հերացնող ջրանցքով մատակարարելու թրգի փոքր հեգերի կասկադի գլխային հանգույցին Ինչպես նշեց հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղարամանյանը, փոքր հեկերի կառուցումը հնարավորություն կտա ներդաշնակորեն զարգացնել տնտեսության այլ ճյուղեր եւս, կավելանա նաեւ աշխատատեղերի քանակը համապատասխան շրջաններում։ Նշված 4 փոքր հեկերի կառուցման լիցենզիաների տրամադրման դեպքում կունենանք 9 կառուցվող եւ 14 գործող հիդրոէլեկտրակայաններ։ Հանձնաժողովը բավարարեց նշված ընկերությունների ներկայացրած հայտերը, տրամադրելով համապատասխան լիցենզիաներ։ Նիստում քննարկվեցին նաև տնտեսական մարսակցության պաշտպանության վերաբերող հարցեր։ Որոշ տնտեսվարող սուբյեկտներ դիմել են հանձնաժողով մանրածախ առևտրի ոլորտում գերիշխող դիրք ունենալու թույլտվության համար։ Տնտեսական մարսակցության պաշտպանության բաժնի կողմից ապրանքային շուկաների հետական ուսումնասիրությունը իրականացվել է շարժված աղբյուրի եւ հանքային ջրերի, ինչպես նաեւ գազավորված քաղցրացված ըմպելիքների բնակավարում։ Նշված ապրանքային շուկաների կառուցվածքի ուսումնասիրությունը իրականացվում է առաջին անգամ, բացի դրանից այս ուսումնասիրությունները կատարվել են նոր մեթոդաբանությամբ, որի նպատակն է առաջին ապրանքային շուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունները դիտարկել ոչ ստատիկ իրավիճակում, այլ դինամիկ փոփոխությունների համատեքստում։ Հանձնաժողովը բավարարեց այդ առընչությամբ նաև հայր եւ որդի Գասպարյաններ, Էրմի եւ Մայակ համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների ներկայացրած հայտերը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր էներգետիկի մասնագիտական օրն է։ Հերախոսակապով հաղորդում է հադրութի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հադրութի շրջանում էներգոմատակարման անխափան աշխատանքը ապահովում է Արցախ էներգոփակ բաժնի ընկերական ընկերության հադրութի մասնաճյուղը։ Ինչպես տեղեկացրեց մասնաճյուղի տնօրեն Վիգեն Աղաջանյանը, մասնաճյուղի հաշվեկշռում արտացոլված է 117 10.04 կիլովատт զորության ենթակայաններ, մոտ 500 կիլոմետր երկարությամբ օթային գծեր։ Մասնաճյուղի կողմից զգալի աշխատանքներ են տարվել 10 կիլովատ զորության 15 ֆիդերներում փոխարինելու հենասյուները։ Ձգվել է մոտ 12.5 կիլոմետր էլեկտրական լար։ Զգալի աշխատանքներին իրականացրել նոր բնակելի տների էլեկտրական գծերի անցկացման ուղղությամբ։ 2016 թվականին անցած 11 ամսում շրջանմուտք է գործել 16 միլիոն 674 հազար կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա։ Ապրանքային արտադրությունը կազմել է 14 միլիոն 355 հազար կիլովատժամ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում հավաքագրվել է մոտ 530 միլիոն դրամ։ Օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ Արցախ էներգոփակ բաժնետիրական ընկերության բոլոր աշխատողներին օրվա արդիվ։ Ցանկանում եմ առողջություն, դեղնավոր աշխատանք եւ հուսալ որ համակարգը իրենից կախված ամեն ինչ կանի նախապան էներգոմատակարումը ապահովելու համար։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Գանձասար վանական համալիրին կից կբացվի Երևանի հայկական հնագույն ձեռագրերի մատենադարան թանգարանի մասնաճյուղ։ Այս մասին որոշումն ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստում։ Թանգարանում արդեն ավելի քան 100 ձեռագրեր կան, որոնք ստեղծել են պատմական Արցախում, Նաև այնտեղ հայտնված ձեռագրեր բերված կամ փրկագնված կցուցադրվեն նաև հենց Գանձասարում ստեղծված ձեռագրեր։ Ստեփանակերտում կկայանա վերջին բնակիչը ֆիլմի պրեմիերան։ Այն ներկայացվել է 2017 թվականի Ոսկե գլոբուս մրցանակաբաշխությանը։ Ֆիլմը քաղաքականացված չէ, այն ներկայացված է որպես ճշմարիտ արվեստ։ Ֆիլմի գաղափարը սերն է առ հայրենիք եւ անկախության համար արցախցիների մղած պայքարի։ Ինչպես նշել է արմատներով Արցախցի հայտնի ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը, Պարզում արտկային պատմության փորձել են օտարի ուշադրությանն արժանացնել Արցախը։ Ես որպես արցախցի դա համարում եմ իմ ворթիական պարտն ու ազգային турքը հայրենի երկրամասին, ասել է ռեժիսորը։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում 3 տեղի ունեցել երեխաների ստեղծած առաջին խաղերի շնորհանդեսը։ Ծրագրի մասնակցել է 10 երեխա, որոնք բաժանվել էին 3 խմբի։ Կենտրոնի ղեկավար Կորյուն Խաչատրյանն ասել է, որ դա բացառիկ առիթ է։ Առաջին անգամ է Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնում նախաձեռնում խաղերի ստեղծման հատուկ նախագիծ։ Մարզասերների համար Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ամփոփել է տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ անվանակարգում 2016 թվականի քվեարկության արդյունքները։ Հայաստանի 2016 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել Manchester United-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, ով 7-րդ անգամ 6-րդ տարին անընդմեջ արժանանում է նման պատվի։ Ընդհանուր առմամբ 50 քվեարկողներից 49-ը Մղտարյանի անունը նշել են առաջին տեղում։ ԼՂ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 22-ի ժամը 14:00-ի դրությամբ ներհանրապետական բոլոր ճանապարհներն անցանելի են, որոշ հատվածներում արկա է մերկասառույց։ Միջպետական ճանապարհների Խաշաթաղ Գորիս հատվածը անցանելի է, Դժվար անցանելի է Խարվաճար Սոտ ճանապարհը, որոշ հատվածներում արկա է մերկասառույց։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 5 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն։